Romaman apóstol Pablopa cartasjan. Punta kaj capítulo. Cartapa jallarining manta. Pablo Pablotam Dios Apóstol nin Caspa y Jesucristo manta alin noticia kunata willakunaypaj. pimaster NIN kani. kay aling notisya kunatam niya upagmantarag Dios prometikor hawilyakohnin kunawan. Chaykunaqa Bibliapi qillqasqam kachkan. Kay prometikos prometikusqanqa karqa Dios pachurin Jesucristo mantam. Runa kayninpiqa payqa karqa Rey David pamiraynin mantam. Chuyanchaq espirituman hinam Dios pachurin kasqanta atiwan Dios rejsicherqa. Rejsicherqaqa Señor Jesucristo ta kawsarechispanmi. Dios favoreciptinmi Jesucristo aklawarqa apostolnin kanaypaq, chaynapi llapallan nasyunkunapi, runakuna iñispanku payllataña kasukunankupaq. Chaynapi Jesucristo Jesucristupa sutin yupaychasqa kananpaq. Chaynama Jesucristo Jesucristupaq hayasqaña kachkankichik. Chaymi Roma llaqtapi Diospa kuyasqankunaman kartamuykichik, Paillapahña kawsanaykichikpah hayasqan kaptikichik. Dios taytanchiktawan Señor ninchik Jesucristuta mañakuchkani, favorecisisunaykichikpah, hinaspa hawkalla kawsanaykichikpah. Roma llaqtapi kaqkunata watukuy munasqanmanta. Imamantapas puntataqa tukuy nastinpi iñisqaykichikmanta allin willakusqaykuta yachaspaymi, Jesucristo pasutimpi Dios mangraciasta juni llapallaykichikmanta. Dios miyachang, manakunqaspay qamkunapaq mañakusqayta. Tukuy sunquywanmi Diosta servini, churinmanta kunata noticiakunata willakuspay. mi Dios kunata munaptinqa, imaynapas qamkunata watukaykamunaypaq. Llumpaytam tupay tupaykuyta munachkani, Chuya espiritu pa hukuinin taham kunamang huy kunaipah, chaynapi aswang hahahina sayanay kichikpah. Hinaspa, inisqanchikwan kalpanchakunanchikpah. Wauhi panillaykuna, yachay chikya, achka kutipim chaymanriyta munarjani, ichaqa kunan kama markas jaraj kachkani. Riytaqa munachkani, wakin llaqtakunapi hina chaypipas iñiqkunata mirachinaypaqmi. punim, educado Willanaypunim, mampas chaynataj mana a mampas con mana mampas Charaykum Roma llaqtaykichikpipas, llumpayta munachkani manta allin noticiakuna willakuykuyta. Allin noticiaja atiyniyuqmi. Manan jesucristo manta allin noticia willakuykuytaja. Chay willakuyuanmi Dios ateininwan salvan llapayan iñiqkunata. Puntataqa salvan judiokunatam, salvantaqmi mana judio kaqkunatapas. Kay willakuyuanmi Dios reqsichiwanchik mana uchayuq hina imainam pay pachaskisqan kananchikta. Chayqa iñikuptillanchikmi hinaspa Kainatam Biblia nin. Biblianin. Allinruraq runaqa iñisqanraykum kawsanqa nispa. Runapa huchalikuskan manta. Dios mi imainan piñakuskanta hanak pachamanta kawachimung, pay mana adorajkunapajuan manallinta kawsajkunapaj. kuna manallinta kawsaspanku, Yachan riqsinata pay Yachankun paykunaqa imaynam Dios riqsiyta, ikin Dios pune riqsichikusqanrayku. Dios qasapallanmi. Wiñaypaq kawsaq kaspanmi llumpayatiniyoq. Chayna kasqantam tukuy kunawang riqsichikun kay pachapa qallarisqanmantapuni. Chaynapimas utillata riqsinchik manarikuyta atichkaspapas. Chaynaqa pipas manam ninmanchu. Diosmantaqa manam imatapas yacharqanichu, nispaqa. Diostaqa riqsichkaspankupas, Merisisqanman hinaqa manam yupaycharqakuchu. Manataqmi agradecikorqakuchu. Aswanja yanja pensamientuan intuchikuspankum, tutayaypi hina mana entiendi atejña rikorirunko. Yachaysapa tukuspankupas, mana umayuqmi rikorirunko. Wiñay kawsaq, hatuhatun Dios yupaychaytam tikrarunko, hinaspam wañuq runaman rikchakuqtaña yupaychanko. Yupaychankutaqmi Altun Animal rikchakuqtapas, animalkunaman rikchakuqtapas, chaynataj kulebra hina jasqumpa puriqkunaman rikchakuqtapas. Charaykum Diospas kurhachu. aharkakurqachu, manallin munasqankupi porinankuta. Chaymi hangrakuspanku hatun pinqayta kikinkupura ruranakunku. Diospa chiqapi yachachikuyninkunatam llulla kaqkunamanña tikrarunku. Hinaspam, unanchaqnin Diosta qunqaruspanku unancasqa kunallataña yupaychaspa cerverjako. Kikin Dios liatam wiñaypaqa yupaychananchik. Amen. Chay rurasqankuraykum Dios kachaykum munasqankuman hina hatun penhayman. Chaynapi mawar mikunapas qhariwan manaña kaspa mana ruranakunataña ruranko. Chaynallatajmi qharikunapas warmiwan mananya kaspa Kalintapi Purichka animal hina muna payanakunko. Hinaspan pinqaypaq mana ruranakunata kikinkupura ruranakunko. Chainapim kikinkupa cuerpumpi kastiguta chaskispanku, ñakarinku mana allin rurasqankumanta. Dios rejseita manaña manavalech pensamiento pensamientukunaman hinaspan mana ruranakunaman y Chaymi y huchataña ruranko kachkan, Ollejellata kunañam. pierde kunanyam, kunañam. iman kunapas Munapayah Kunanyam, Uruna Kunanyam, kunañam. Kunanyam, kunañam. Kunanyam, kunañam. Manallim pinsaj kunañam. Cuentojipi Kunanyam, Runamasimpa contrampi rimaj kunañam. Diostapas chejnej kunañam. Uruna tukuj kunañam. kunañam. Orgulloso kunanyam. Manalin rurayllapi piensaq kunañam, hinaspa tayta mamankupapas mana kasukuq kunañam. Allin kaqkunata mana intindin kucho, nisqankuta mana complinkuchu, mana kuyakuq kaspan compitapas mana yakipayan kucho. Dios llakipayankuchu. Diospa kamachisqanman hinam, kayna ruraqkunaqa, yachakuchkaspan kupas chay kunata ruranko, Inaspatahmi wakin runakunatapas allinmininku.